E, e, e locul în care n-ai curaj, n-ai cum să vrei E posibil să o dai, dar e probabil să iei Că atâta șmecherie în Las Vegas mai vezi Și cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi E capitala României e, e. Te București E mai mult decât atât, e, e Să dovedești românii și româncele Țigane și țigăcile Guvernul, banii, gaburii, grăinarii Pușcăria și anii, cartierul și veteranii Copiii și drogurile, armele, blocurile Trebuie să înțelegi treburile, frate Pe stradă dai de toate Combinate, amestecate peste poate Este greu, aici ne facem treaba Ești cu noi, vei fi mereu Nu e niciun sfat, dar niciun contract desemnat Suntem mafia pe viață, frați de fapt pot să spui rugăciuni Să se întâmple minuni Dar ce semeni adun Fugi, fugi, vin băieți buni Pot să spui rugăciuni Să se întâmple minuni Dar ce semeni adun Fugi, fugi, vin băieți Prezint soluții radicale Ca toți băieții buni care Au ridicat imperii în afaceri ilegale Că în stradă poți să te alegi rele tale Atunci când armele zâmbesc în felinare În continuare bulangii toarnă și răstoarnă tot Liderii adevărați spălesc ca un popor de floare Uitat de floră resele din colț în soare Și garda se fălește acum când pești atât de mare Da, reacția e în lanț, Gabor în șanț Avem demisii extraordinare la bilanț Următorul candidat la tron își face loc Printre ziduri de beton și acaparează tot ce eu sunt sigur pe mine Că nu pot să te bazez decât pe tine Nici gaborii nu prea mă plac în fine Sângele latin care încă îmi curge în fine Mă face să fiu ca Al Capone, știi bine Pot să spui rugăciuni Să se întâmple minuni Dar ce semene aduni Fugi, fugi, vin băieți buni Pot să spui întâmple minuni Dar ce semeni Fugi, fugi, vin băieți buni Pe când se întâmplau basmele Oamenii au creat legile Atunci au definit părțile Astfel s-au aruncat cărțile Conflictul a schimbat armele Pentru a doborâ țintele Armurile sunt azi vestele Care împiedică gloanțele dar și așa curge sângele Imagini sunt redau știrile Mai nu se folosesc vocile Testele ADN, actele Și totuși nu se văd semnele Cum că s-ar încheia luptele Dar și-a adunat forțele Să încerce să ne ia străzile Poate la anul zi Poți să spui rugăciune same